yohanna simore ɗiɗi balɗe ɗiɗi caggal mum yange waɗi kanna e nder diwan galile yumma mum yeesu ina tawano yeesu teddinaranoma ngeen yange kañum e almuɓe mum nde ndiyam reseng ɗam gasi yummiraɗo o wimo ndiyam maɓɓe reseng gasi o jaabimo o wi sohnajo bele ko an haalantami ko ponmi wadde waktam yo naani taw caggal ɗum yumma makko wi sarwoɓe ɓe mbaɗe kala ko yamiri on banduji jeegom haayre naftortonoɗi ngam laɓɓingol yahuda en nawatnoɗi goto hen fof hedde temedere litere ina gonno ɗon yeeso wi sarwoɓe ɓe kebbine banduji ɗi ndiyam ɓe kebbini ɗi haa ɗi ngari e tondi nden o wiiɓe jooni noon ñeɗe heen nawonto gardiiɗo kew o ɓe nawani heen oon nde o meeɗi ndiyam ɗam tawi ɗam wontii ndiyam reseŋ o ronki anndude holito ɗam ndiyam reseŋ ummi kono sarooɓe ɓe ñeɗooɓe ɗam ɓe kam ina nganndunoo o noddi jombaajo gorko o o wii ɗum yimɓe fof gada to sarwide ko ndiyam resen moƴƴam ɗam caggal ɗum so noddaɓe ɓe jari ha mandeli ɓurɗam wasde moƴƴude ɗam sarwe kono an ko joni jaltinɗa ndiyam resen ɓurɗam moƴƴude ɗam ko noon to kanna e nder diwan galile yeesu fuɗɗori kawisaji mum o feññini mawngu makko almuɓe makko gonɗinimo caggal ɗum o talliti kafarnawum kanko e yumma makko miñiraɓe makko e almuɓe makko ɓe goni ɗon tan ko balɗe kew yahuda en dandore ngu faandima ko ɗon waɗi yeesu ngabbi yerusalem ɗon e nder galle allah he o tawi ɗon yeeyoɓe gayi jawɗi e pooli o tawi ɗon kadi weccoɓe kaali ina jooɗi e sara taabe mumen o ƴetti bom o fewni karawan o ridde ɓe kamɓe foof ha boowal kamɓe e jawɗi ɗi e gay ɗi o yandini taaɓe weccoɓe ɓe kadi o sari weccid mumen o wi yeyoɓe pooli ɓe guitteɗo ɗum ɗo woto mbatte galle babam galle julagu almuɓe makko ciftori ɗum ɗo ko winda katantagalam e galle ma ma morkomi ardiɓe yehuda en ɓe ƴetti kolngol mbimo holi kaawi so mbawɗa wadde gam hollude min aɗa foti wadde ko mbaɗɗa ko o jaaɓiɓe o wi pirte ndu suudu allah mami dartindu e nder balɗe tati ɓe mbimo nduɗo suudu allah mahira ko duuɓi capanɗe nayyi e jeegom an jiɗa dartindunu e nder balɗe tati kono suudu allah ndu o haalanno ndu ko ɓandu makko ko ɗum waɗi nde o wuurti hakkunde maayɓe almuɓe makko ciftori o haalino ɗum kadi gonɗini bindol ngol e konngol ngol o haalannongol nde o wonno yerusalem e kawu dandore ngu yimɓe heewɓe gonɗinimo ne jii kayusaji ɗi o wanno ɗi kono kanko yeesu o hoola nooki ɓe sabu omo andunoɓe kamɓe fof o sohlaani humpiteede yimɓe ɓee ngati omo annduno kanko e hoore makko ko woni e ɓerɗe maɓɓe